Tatay, ano gawang English sa bangkaw? Ito ho kasi assignment namin na eh. Tinatanong na aming teacher, Tatay, may premyo kaming Nutribandi ah. Pag nasagot namin, Aring batang aray, ay di gay ATM. akala ko huy bank. Ay kung may pasbok, bank yawn. <laughs> Bakit gaw tinawag na ballot box ang ballot box? Eh, sinilip ko'y wala naman akong nakitang balot. Ay, kahit Pinoy, wala. Ang nakita ko doon ay puro papel. sasabihin ng mga yung balot box. Ay, wala naman eh. Mali pa ang spill ay. Eh. Dalawang L eh. Akala ko sa balot ay isang L lang. Ah, ah. Wala ang nakita kahit Pinoy. Kay naman ang balot box yan. Mali nga yan. <laughs> Sir, pakitabi naman ho. Checkpoint lang. Ah, ano bang i-checkpoint mo sa akin? Sir, may inom yata ho kayo ah. Alam niyo ho ba na bawal mag-drive kapag lasing? Alam ko yaon, pero hindi ako lasing. Kilala nga kita. Pulis ka na. Oho. Eh, oh. ikaw, kilala mo. Hindi ho. Eh, di ikaw lasing. <laughs> Isang araw, si Batman sa isang barbershop. Sino kung magaling magupit dito? Ako haw, Ano kang babagay sa akin gupit? sitay, bagay po niya sa inyaw. Pagkatapos magupitan si Batman, Are isang pao, sa iyo na suklay. 50 ho ang gupit dito, kulang ho kayo 40. Abay, di kay sabi mo isita Iyon ang tres. Tip ko na. Reklamo ko pa eh. It's joke time! Tarlaing, tayo may lakad mamaya. Susunduin na lang kita. Pag ako'y bumusina, lumabas ka na. Okay, Han. Ano pang dala mong sasakyan? Kotse? Hindi. Motor? Hindi rin. Ah, baka van. At mas lalong hindi. Eh, ano pang dala mo? Busina. <laughs> It's joke time! Batman, pakihanap nga ng time. Dito ko lang nilagay eh. eh. Ikaw lang ang huling gumamit naman. Pag hindi mo nakita yan, Timaw, makikita mo sa akin. Aw, nasa iyo naman pala. Ba ipahanap mo pa sa akin? Ang sabi mo'y nasa iya. Timaw, sabi mo, makikita mo sa akin. O di nasa iyo nga. It's joke time! Iskaw, ay talagang ako'y nakaalala sa aking mga isda. Isang linggo na ako nag-aabang. Talagang hindi, hindi ko mapatulog. Pagas na nga ako. Ginamitan ko ng iba't ibang instrumento. May gitara, may flout, violin, piano. Ay talagang ayaw matulog. Kumargila pa nga ako ng choir. Sa iyumod ko eh, binahuli kong dalwa, pinirito ka, hindi man lang kumisap sa mantika ang mata eh. Kahit nung nakahay na, dilat pa rin. <laughs> It's joke time! Tatay, ano pong English sa ahas? Alay, di kayong pinanood natin. Anakunda. Sa Tagalog ay ahas tulaw. Parang sabi ho ng teacher ko eh, snake. Kung gising, tapos ay may kamandag, snake yawn. It's joke time! Si Batman kumukuha ng exam Ma'am, si Batman nga ho, nanunulad. Sinong manunulad si Iyaw? Wala ka nga sagot para isa? Ayan, tinulad mo ang pangalan ko. Kau, pangalan pala yaw. Kala ko siya gutay. It's joke time! Si Batman sa isang hospital. Sir, tuturukan ko na po kayo. Ito po yung anti-rabies. Teka muna! Ba'y kalalaki ng karayom na yan? Wari ko yung masakit yan. Hindi po, para lang kagat ng langgam. Ay, ihanap mo na laang ako ng langgam. Kahit hantay at ipaagat mo ako, wag ang yung mga karayom na yan. <laughs> It's joke time! Kumusta ho, Alam ko may bayad dito. Magkano pagdudumay? Limang piso ha. Makalipas ang ilang sandali, Uta, Sukli ka, oh. Bakit ha? Magkano kang binigay niya? E eh, limang peso naman ito. Ay, hindi naman ako dumumi eh. Umutot lang ako. Sukli ka, oh. It's joke time! Class, kailan ba pwedeng pitasin ng mangga? Kapag kulay green o kulay yellow? Yes, Batman? Tumataas ka ng kamay? Ma'am, pagtulog na ho ang may-ari. It's joke time! Isang araw, namamalengke si Batman sa unang palengke. Magkano ang isang kilo ho din sa Don Pilas? 30 ho ang kalahati. Magkano ho din ang isang kilo sa Galunggaong? 40 ho ang kalahati. Eh, baygay puro kalahati. Isang kilo ang tinatanong ko ay. Eh. Siya, kalahating guhit din sa Don Pilas. <laughs> It's joke time! Isang araw, si Batman nag-a-apply pa abroad. Sir, anong pangalan? Batman. Edad. 21. Address. Rizal Avenue, Batangasita. May trabaho? Wala ho. Tricycle driver ho. Single? May sidecar ho. Kaya nga tricycle driver. Ano ka naman, aray? <laughs>